ongietorriak entzule gure gaurko kultura tal honetara. Gaur, Donostia 2006 Europako kultur hiriburuak eta Pirineo Atlantikoetako departamentuak eh, ba, sinatu duen hitzarmen baten inguruan hitz egingo dugu urte astapenean hitzarmena sinatu eta orain ba, itzarmen honek eman dituen eh, fruituen berri eman baitigute. Ba, honen inguruko argibiden eh, biltzeko, gaur eh, Xavier Paia, Donostia 2006-ren kultur programaren zuzendaria entzungo dugu. Berauk, hitzarmen honen inguruan eta hitzarmen honen ondorioz, eh, aterako diren proiektu eta itzorduen inguruan, zera kontatu baitigu, Xavier Paia. Bai, ala da, berez, e, e, guri donose 2006-tik egokitu zeigun lana e, departamentukoekin elkarlanean izan da, e, urte hasieran e, departamentuko presidenteak eta donose 2006 fundazioko lehen den donosteako alkateak, adiraztitako asmo hori egiaz nolabait jantzea edo eta gorpuztea ezatea zer izango den zehazki egingo duguna. Horretarako hiru ardatz finkatu ditugu, batetik artisten mugikortasuna eta horrek esan nahi du nola bai, iparraldeko artistak egoaldera eta egoaldekoak iparraldera mugitzeko eh, programa bat eh, diseinatu dugula edo zehaztu ditugula inbat ekintza zehatz, Bigarrena, pertsonen mugikortasuna bera, sustatzeko e, hau da, jendeak benetan aukera izan dezan handikona etortzeko edo emendikara, ba, horre garraio bide sare publikoan alegin berezi bat egiteko asumoa garatu dugu eta hirugarrenik proiektu jakin batzuetan mugaz bestaldeko lankidetza eraginkor baten bila e, eh, abiatu gora. Azken batean bueno, ba, eh, eh, ez da askotan egiten iparralde egoaldean deialdi bat, iparraldean eta egoaldean izango diren jaialdietan gauzak egiteko, eta Donostia 2008 behintzat alako gauzak sustatzeko laborategi izan nahi zuen, eta bide horri heldu diogu ba, ekimen zehatzetan e, jarriko guarreta momentu hontan, e, esan duzu ba, egualdeko artistak iparraldera ekartzeko aleginetan ibilizaketela eta alderantziz ere bai, eta hildo hortarik e, ba, izango dugu itzordu bat, ez arnagan ez banabiloker, e, arte garaikidari dagokionez e, erreferentzia handiko bi artisten lanak ekarriko zuen. Hori da, hain zuzen ere Arnagan ekainaren hogeita tik aurrera eta urriaren 15 bitartean e, ez dakitze puntutaraino iparraldean ezagun diren edo ez, baino goaldean behintzat e, sona eta ospea handikoak izan diren Jose Antonio Sistiaga eta Inigo Arregi artisten lanak ikusgai izango dira, hauek bereziki mila bederatzireun da irurogeiko amarkadan e, izten handiak izan andakoak horrek nolabait aukera ematen du benetan hemen eh, zerbait berria ikusteko eta aldi berean eh, Jesus Etxeberria eskulturgilearen lanak ere lagungarri izango dituzte. Mhm. Eta bestetik ere bai, eh, azpimarratu nahi izan duzuten e, sormen lan bat e, Siberutik datorkiguna eta Pierre Paul Bertzaitzek zuzendu duena maiteka izeneko lana dugu. E, Donostia 2006-irako propio sortu duena? Ez, baina izan zitekeen, egia esan gaia kontuan hartuta eta nola landu duen e, berrogei bat lagunek parte hartzen dute gizon emakumen eska gaztea dineko belaunaldi harteko tasuna emakumen e, Euskal Herriko historian esanguratsuak izan diren bos emakuren meren inguruko gogo eta sustatzen du eta balio horiek guztiek nolabait badute donostia 2008-en balioekin bat egiteko erabateko e, ziurtasuna ez eta horretik izan ziteken propio beren beregi guretzat egina baina ez loraldian aurke aurkeztu zuen Bilbo Napirilean eta guk bai azarroaren hogeita zazpian Donostian Victoria Eugenia Antzokian eh, aurkeztu izango dugu. E, kultura mailan ere, e, deialdi izun baitzu plazaratu ituzte, sorkuntza e, bultzatuz, e, txasfestetarako adibidez, deialdi bat e, zabalduko baitu bai. zegoalde eta iparraldean. Bai, bai, egia da, azpimarratu nahiko nukela, gaur guk hemen aurkeztu, aurkeztu dela, e, eh, Pirineotako, Pirineo Atlantikoko Pirineotako departamentuarekin elkarlanean egiten dugun hori. Izan ere, beste bat deialdi baditugulako, besteak beste Euskadiak itaniarekin mugalariak proiektuan, e, hiru azken hiru urtean deialdiak egin ditugu e, eta kosortzaileen zat, edo eta beste hainbat e, izan daitezke, baina kasu honetan bai, e, departamentuarekin elkarlanean ikusi genuen zen beraiek Olaitzeko besta antolatzen duten aldetik eta guk Itxasfest jaialdia bustuaren hogeita saspian egin nahi dugunez programaren baitan ala adirazia dagoelako ikusi genuen palio aldetik eta gai aldetik lotura hundiak zituztela. Eta nola Erlaitzeko bestarako beti egiten duten deialdi bat artistek lanak sortu ditzaten, bera pentsatu genuen e, esperimentu polita izan zitekela bai iparraldeko eta bai egoaldeko jaialdi banatan artistei aukera ematea lan egin dezaten eta zerbait proposatu ahal izan dezaten eta benetan e, hori da aste honetan bertan aurkeztuko dugu deialdia eta artistek eh, proposamenak egin alko dituzte bai batean bai bestean ala bietan eh, lan egiteko disiplina ororirekia. irekia. Bai, bueno, e, deialdian zehaztuko dugu zehazki zein diren, baina e, arte zenikoak, landarta, arte plastikoak eta arte efimeroak esango okerrezpanago lau lerro zehaztu ditugu elkarlanerako proposamenak. Gero, ipatu dugu, arna galdera eramango dituzten obrak eh, norenak diren, baina alderantziz zein izango dira, iparraldetik aldera eramango dituzten artistak edo uh mhm. -huh. zein artisten lanak. Bueno, berez, e, hor badago batetik, Pierre Paul Bersaitzek zuzen dutako lan horretan hainbat eh, artista daude hori azarorako zaten nuen, bai udaunetarako lentsiago ustailaren zazpian alain laborde paueko artistaren eh, lana ikusgai izango dugu Donostiako akuariumean. Zehazki diruaren ozeanoa, hori nolabait eh, itzulita e, eh, Ozean Darjan e, eh, izen horrekin egiten duen erakusketa bertan izango dugu eta kasu horretan erakusketa horrek bueno, erakusten du nola ar, txamponekin egindako arrainen erakusketa bat da, berak horrelako lanak egiten ditu eta lan horiek ondo erakusten dute e, bueno, sensibilizazio bat nola landu liteken artearen bitartez ba gaur egun e, itxasoaren ikuspegitik ez? eta itxasbegia erakusketa ere itxasbegia erakusketa akuari podiumean ere izango da ikusgai urtearen bukaeran eta kasu honetan e, abenduaren amabostetik aurrera erakusketa honek gehiago gogo eta orokor bat egin nahi du e, arrantza tradizionalaren inguruan izan dezakegun eh, historia konpartituarekin. Ba, alase itzordu batzuk emanak, e, e, Baskeus ekimenari buruz eren itzein nahiko nuke, aurkeztu baitu e, zehazki zer denez? Bai, hori da, ba, zehazki pas eusk kasu honetan, pro, e, hemen, bai esan beharra dago nola, bai, gure eskaerari ezin beto erantzun diola e, departamentuak hasieratik e, mugikortasuna sustatzen ez baldin badugu, hau da, herritarrak ezin baldin badira, ona etorri edo, ara joan, arnaga bisitatu, edo eta donostiara, maiteka ikustera etorri, zaila da azken batean programazioak arrakasta izatea, ez? Eta horregatik e, departamentuak mail abian jarri du Euskotrenekin elkarlanean, bat topoa eta garraio bide publikoen artean lotura bat egitea, e, hain zuzen ere e, bost euroko joan etorriak sustatuz urte honetan, eta espero dezagun ala segituko dutela urren urtean ere. Azken galdera bat, endaian aurkitzen gara esporo eta erlaitzaren e, besta ere aipatu duzu, erlaitzaren bestan ere e, zuen ekarpen nahi guzu edo bat egiten duzu bestarik? Bai, hain zuzen ere egingo duguna izango da, eh, esan bezala eh, artistak hangoak eta hemengoak eh, bultzatuko ditugu erlaitzeko bestan eta itsasfesten egon daitezen eta bestela ere aipatu dugu Eurobeloan edo Ederbidea proiektuan, ba hemendik ere beraien bidea daukatenez, eh, guk Europara uda honetan aste honetan edo urrengoan bidali behar ditugun enbasa da hoiek uda osoan 3000 kilometro egin eta Donostiara itzultzen direnean hemendik ere igaroko dira eta hor e, leku berezi bate egingo diegu elkarlan honetan. Kultur Alea. Ba, John Berkout da, bueno, e, itz joku moduko bat iten duguna, e, gu oi eta oi hartzunen ba, esateko joan beharko dut, Euskara batuan esango zena, esaten dugu John Berkout, ez? Ba, John Berkout, eta, ba, bueno, en, sortu zen broma moduko batez Honbercoaten saio lokalea edo Honbercoat ba betire zerbait egiteko nahi horrekin ez dakagun eh, bueno, eh, egin behar horrekin ez eh, sortu genun ba hitz joku moduko bat non erakusten dugun gure oihartzuar pertsonalitatea eta liberian ba e, gure musika kasu hontan ba anglosajoiai e, eh, ba keinu bat eginez ez e, mm. Zer, esan dugu bezala, ba, e, naizta ba, euskeraz izan izarretatik ona, e, orokorrian ba, inglesez egiten ditugu abestiak eta oiro egiten dugu ba, modu oso naturalian, ze orokorrian entzuten ditugun taldiak edo musika, ba, generalian e, inglesez dira, ez orduan, ba, bueno, esan genuen, ba, bai modu bat izen horekin, ba, nola baitu gure taldia definitzek, definitzek. Baion berka taldeko ekain eh, perezen adirazpenak jarri dizkizuegu orain, gogorara zinaiko genizuelako Jon berkaute taldeak donostian eskeniko duela emanaldi berezi bat. Victoria Eugenian izango baitira ekainaren amazazpian eta bertan aurkeztuko dute beraien azken lana. Berriki plazaratu duten Blue izeneko obra. diska berri batetik beste batetara, orain guntan, tori izeneko taldea zintesatuko gara, berriki plazaratu baitute zimur sendoak izeneko diska. Eta diskaren aurkezteko kontzertu bat ere eskeniko dute mendik gutxira. Ekainaren emezortzian, ziburun izango dira, baltsan egunaren baitan. Baiak izue tori taldearen inguruko argibideak bilduko ditugula biharko kulturrata luntan. Baner aldetik besterik ezentzule zule, izan hori. zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik goalak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hortatik jasine. Errekala initik ez.